Astapenean lan lege erreformak zituen kanpora pusatu egitarrak alta rebendikazio hortik at jarri da nui gimendua. Nui debu mugimendua. Alderdi eta sindikatuetatik kanpo jendeak batzea da bere helburua, egitarrei hitza itzultzea eta borroken bateratzea egitea. Orain duela egun iragaiten direla Parisen olako elkarretaratze zabalak Errepublikaren plazan, Sophie Otenov Nui debu pei bazkeko antolatzaile bat da. Euh, c'est venu d'un rebel, en fait, au départ. Euh. Astapenean, jendeen asperenaz sortu da mugimendua, bat-bateko elkarretaratzea izan zen Parisen lan legearen kontrako manifabaten ondotik. Quelque chose qui est organisé par les syndicats, Euh, ou euh, un parti politique quelconque. Ez da alderdi politiko edo sindikaturik gibelean, ala erretem dute batzuek ere, osoki beren gain diren pertsonak dira, independenteak, interneten sortzen diren mugimenduak epigiratu beharko lirateke gauzak kobetu lertzeko. Tu que du côté des mouvements politiques. Ikasleek bultatu dute ekimena, xeran, ezik eta populara egitea zen asmoa, protesta guziak nahasiz, bayonara da mugimendua eta ortsida eginen da nuidebu pei bazken biltzak nagusia ahatsaldeko bostetan. Concernant de bostetarik siak arte ahira eginen begur, biltzen direnei, traktzak banatuz, informazio faltsua initz edatzen baita. Ia mem, pa bayon Hein, mais dans d'autres euh, régions, des gens qui prétendent vendre des abonnements à des informations de nuit debout, des choses comme ça. Eta nous nous bost minutuko hitzartzea ukanen ditu. Aura 5 minutes de parole. Antolatzaileak hitzartzeak interneten zuzenean edatzen seiatuko dira eta hitzartzeak biztanda euskaraz ere egiten alko dira.